perfecta captilo por carbon dioxido. Specialae lum sentivae moleculoi povus helpi por filtri carbon dioxidon el la aero. Danke al ili, solvaggio povas quasau per buton premo absorbi au eligi la gasson. El filtri carbon dioxidon el la aero estas tutte ne tiel simple. Unue necessas separi la gasson de aliai gassoi en la atmosfero. Ciar gi amplexas nur etan parton de la aero, oni usas tiu cel substanzoin ciui celite ligas nur carbondioxidon. La problemo ce tio estas che oni devas reeligigin el la solida au liqua absorbilo. Cai tio ja estas suffice pena laboro. Monscale pro tio funccias gis nun nur unu installaggio, quiu recte el filtras carbon dioxidon el la aero. La installaggio de la firmao Climeworks en Islando al succes la aeron per grandai pumpiloi cae conducas gin tra filtroi sur quiui algluigas la carbon moleculoi. Post ciam la filtro estas plena per carbon dioxido, tiam necessas varmegigigin al circau cent gradoe Celsiuso por remetigin al gaso forma stato. La gaso tiam captigas, cae deponigas sub grunde tiu procedo tamen postulas multe da energio. Pro tio la faculoi en la tuta mondo sercias pri aliai metodoi. Esplorista teamo amo de la Confederazia Tecnica Altlerneo en Zuricho nun disvolvis procedon quiu ebligas reguligi help de lumo cae certae substansoi au per buton premo kiam liquajo absorbu carbon dioxidon au gin? Kiam da carbon dioxido solvigas en aquo, tio dependas inter alie de tio, kiam acida gi estas. En acidumo restas la carbon dioxida moleculo netuscita kiel gaso, kiu forfugas alla aero e neutrala au iomete alcala medio, gi formas tre bone solvebla in hidrogen carbonatoin. La transiro de unu alla alia formo estas inversebla, cae estas realigebla farante la solvajon acida au alcala. La svisae faculoi usas tiu cele la substanzon mero cianino, kiu estas fotoacido, tiae moleculoe changas sub radiado per lumo sian structuron, cae fordonas protonon, hidrogenan ionon, alla solvajo. Tiel gi acidigas. Se oni el shaltas tiam la lumon, tiam ocasas la inversa reaccio, cae la solvajo de nove farigas pli alcala. Tiel per buton premo eblas decidi, ciù la solvaggio en havu carbon dioxida in moleculoin au hidrogen carbonatoin. Tiel ec estis perfecta captilo por carbon dioxido, se oni conducas aeron en malhelo tra alcala solvaggio cun mero cianino, tiam solvigas la carbon dioxido cae formas hidrogen carbonaton. Ecte ciam estas formita multe da gii, tiam la lumo estas enxaltita, cae ene de secundoe elmovigas carbon dioxido el la solvajo, char la moleculoe solvigas nun multe pli malbone, ol la saloi. La gaso estas captebla cae sekve deponebla, char la changioi de la structuro de la fotoacido estas inverseblai, tiam eblas teorie shalti multain tiaen cicloin unu post la alia. Bedaurinde tamen, fotoacidoi ne estas stabilai. Ili disfalas iam post unu tago, au ec pli frue. Sed la esploristoi trovis la organican solvilon dimetil sulfoxido, kiu restas stabila dum pli ol du semainoi. La suisai esploristoi nun testos la procedon, ciugi ancau vere taugas por applicado en practico